บุ๊กทูสิบสองดเดกาดเดกาเครื่องดื่มปตาปตาผมดื่มชาครับปิโนชายเอโกปิโนชาย ผมดื่มกาแฟครับ Πίνω καφέ. Εγώ πίνω κ α f έ ผมดื่มน้ำแร่ครับ Πίνω μεταλλικό νερό. Εγώ Pino m e t α l λ ι κ ό νερό. คุณดื่มชาใส่มะนาวไหมครับ p i n ε ι ς τσάι με λεμόνι? π ใช้เมลมอนี่คุณดื่มกาแฟใส่น้ำตาลไหมครับปีนิสตตกาแฟเมซาคารีปีนิสตงกาแฟเมซาคารีคุณดื่มน้ำใส่น้ำแข็งไหมครับปีนิสต์ตเนโรเมปาโกปีนิสต์ตเนโรเมปาโก มีงานเลี้ยงที่นี่ Εδώ γίνεται ένα πάρτι. Εδώ γίνεται ένα πάρτι. คนกำลังดื่มแชมเปญ Ο κόσμος πίνει σαμπάνια. Ο κόσμος πίνει σαμπάνια. μπία. Ο κόσμος πίνει κρασί και μπύρα. Ο κόσμος πίνει κρασί แกบีระคุณดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไหมครับปีนิสแอลกอฮอล์ปีนิสแอลกอฮอล์คุณดื่มวิสกี้ไหมครับปีนิสวิสกี้ปีนิสวิสกี้คุณดื่มโค้กใส่เหล้ารำไหมครับปีนิสโคคาโคลาเมรูมี Πίνεις κόκα-κόλα με ρούμι. Δεν μου αρέσει η σαμπάνια. Δεν μου αρέσει η σαμπάνια. Δεν μου αρέσει το κρασί. Δεν μου αρέσει το κρασί. Δεν μου αρέσει η μπύρα. Δεν μου αρέσει η μπύρα. νομ. Στο μωρό αρέσει το γάλα. Στο μωρό αρέσει το γάλα. έπεν. Στο παιδί αρέσει το κακάο και ο χυμός μήλου. Στο παιδί αρέσει το κακάο και ο χυμός μήλου. ผู้หญิงชอบดื่มน้ำส้มและน้ำเกรปฟรุต Στη γυναίκα αρέσει ο χυμός πορτοκάλι και το grapefruit. Στη γυναίκα αρέσει ο χυμός πορτοκάλι και το grapefruit.